Verletzt deine Fresse, wenn du mit mir sprichst. Zwei, keiner kann dich beschützen, glaub mir, wir ficken dich. Drei, hör auf zu sabbern, wenn dieser Summer Rap. Wir nehmen dein Para weg, mach keine Harakets. Vier, fünf, sechs, du Sohn eines Bastards. Ich hab nie gejobbt auf den Lohn eines Facharzt. Sieben, acht, neun und danach die zehn. Ich seh wieder deutsche Rapper vor der Arge stehen. Aber Bruder, guck mein Freund an. Nur noch eine Anzeige und dann heißt es Goodbye Deutschland. Ab in die Heimat, Hände küssen, Marhaba, welcome to Turkey. Abkacken in Malatya, 20.000 Dollar sparen, danach gibt es kein Problem. Mit falschem Pass über Holland wieder reinkommen, seriös werden und nicht auffallen. Eine zweite Wohnung mieten und mit Staub handeln. Ich bin die Fotzen am Rasieren, reicht fest in Kasso. Klingen, klopfen und kassieren. Sitz im Chefsessel mit einem Dreckslächeln. Döner-Teller mit Jacek. Geschäftsessen, Autos schieben über die Grenze zu Polen. Papiere fälschen und Cousins rüberholen. Aufstehen, rausgehen, schnappen wie ein Kanak. Sei einfach du selbst und mach es wie ein Kanak. Leben wie ein Kanak, reden wie ein Kanak auf alle scheißen und sich benehmen wie ein Kanak, bewegen wie ein Kanak, Küsschen geben wie ein Kanak, am Wochenende feiern, doch freitags beten wie ein Kanak, leben wie ein Kanak, reden wie ein Kanak, auf alle Schächten und sich benehmen wie ein Kanak. Bewegen wie ein Kanak, Küsschen geben wie ein Kanak. Am Wochenende feiern, doch Freitag beten wie ein Kanak. was für Kräfte messen. Ich schick deiner Mutter eine SMS in der Hoffnung, einen wegzustecken. Komm in dein Haus, um zu schlafen. Leg mich ins Bett deiner Schwester und Schwester weck mich auf, wenn ich schnarche. Es ist SD, der Beste und Nummer 1. Geh mit deiner Visa-Card shoppen und du unterschreibst. Direkt danach mach ich's mit Katharina. Steige in den Jet und pick in Katharina. Ich brauch weder einen Partner noch einen scheiß Berater. Mache Cash mit der Mentalität von Michaels Vater. Sitze im Café mit Vapos aus Batman und Musch. Wie ich sehen kann, bist du kleiner Bastard. Statt dem Plus in deinem Pass steht Volkan, doch du machst auf Wolfgang. Ich will nur mein Hack, wo ist mein Bauschanz? Aufstehen, rausgehen, verchecken wie ein Kanak. An zur Welt kommen, reich verrecken wie ein Kanak. Leben wie ein Kanak, reden wie ein Kanak auf alles scheißen und sich benehmen wie ein Kanak, bewegen wie ein Kanak, Küssen geben wie ein Kanak, am Wochenende feiern, doch Freitag beten wie ein Kanak, leben wie ein Kanak, reden wie ein Kanak, auf alle scheißen und sich benehmen wie ein Kanak, bewegen wie ein Kanak, Küsschen geben wie ein Kanak, am Wochenende feiern, auf Freitag beten wie ein Kanak. Eins, du hältst deine Fresse, wenn du mit mir sprichst. Zwei, keiner kann dich beschützen, doch mir, wir ficken dich. Drei, hör auf zu sabbern, wenn dieser Summer Rap, wir nehmen dein Para weg, mach keine Harakets. Vier, fünf, sechs, du Sohn eines Bastards, ich hab nie gejobbt, auf den Lohn eines Facharzt. Sieben, acht, neun und danach die zehn, ich seh wieder deutsche Rapper vor der Arge stehen. Leben wie ein Kanak.